tarixda ham dushmanlar musulmon jamoalarni urushtirib foydalangan uzoq tarixda ham shunday yaqin tarixda ham shunday bo'lgan hozirda ham shunday bo'lyapti birodarlar bu dushmanlar uchun eng qulay bo'ladigan bir uslubdir agar musulmonlar jamoasining ichiga kelishmovchilikni sololasa dushmanning hech qanday bir bular bilan jang qilishlikka hojati qolmaydi alloh subhanahu va taolo Allohning arqonini mahkam ushlanglar, dushmanning nayranglariga aldanib tarqalib ketmanglar. Islom millati keyingi davrda bo'linib ketdi va millatlarning oxiri bo'lib qoldi. Hatto hech qanday osmoniy bir vahiy tushmagan, mutlaq Allohni inkor qilgan xalqlarning quliga aylandi. Bu Alloh subhanahu va taoloning nasihatini eshitmaslik oqibatida shu holatga keldi